het salem van David, die aarde en alles wat daarop is, die wereld en die wat daar woon, alles behoort aan die Heere, want hy het die fundamente daarvan in die sedert gelee en dit stevig gevestig in die waters. Wie mag die berg van die Heere opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie sy hande rein en wie sy hart suiwer is, wat alle bedrog vir my en geen vals eet aflenie. So iemand zal van die Heere zien ontvang, en God, sy redder, zal reg aan om laat geskiet. Die mensen het na sy wil vrouw en om dien, is die geslag van Jacob. Sela verblij jylle, poorte, wees blij, jylle oude dere, van die machtige koning wil ingaan. Wie is hier die machtige koning? Die Heere, sterk en geweldig, die Heere, oorwinnaar in elke strijd. Verblij jylle, poorte, wees blij, jylle oude dere, van die machtige koning wil ingaan. Wie is hij, hier die machtige koning? Die Heere, die Almachtige, hij is die machtige koning. Selah.